Neka mu je neizmjena zahvala na njegovim blagodatima, prvenstveno na uzvišenom Kur'anu, a potom na sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Kako je govorio ima Mahmed, hvala Allahu na Kur'anu i na sunnetu. Iako kada se kaže Kur'an to obuhvata sunnet, no međutim, obuhvata je cijeli islam, no međutim, ima Mahmed je htio ovdje da ukaže na posebnu vrijednost sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji je došao da pojasni Kur'an koji je uzvišeni Allah te baraka otala objavio svome poslaniku sallallahu alaihi wa Mi ćemo za Allahu te i otala pomoć početi sa komentarom jedne poznate sporedne hadijske zbirke koja se zove Umdetul Ahkam. Kažemo sporedne hadijske zbirke jer ovo nije hadijska zbirka kao što je Buharin sahih. Ili kao što je Muslimov sahih. Ili kao što je Tirmizin El I druge hadijske zbirke. Ovo je sporedna hadijska zbirka kao što je Rijadu Salihin. Koji navodi samo hadise. A u njemu nema hadisa sa lancima prenosilaca. Nego imam Neovi navede, na primjer, hadis koga je zabilježio imam Buharija, ili koga je zabilježio Reza ili koga je zabilježio Nesai i drugi. Pa je to sporedna hadijska zbirka, znači koja nema u sebi lanca prenoslata. Takav je slučaj sa knjigom Umdetul koju je napisao Hafiz Abdul Ghani el-Makdisi. Jedan veliki poznati islamski učenjak koji je rođen 541. hijđetske godine. Znači, dijelo o kome ćemo govoriti zove se Umdetul Ahkam. Umdetul Ahkam Umde je srž nečega, osovina nečega. Znači osovina ahkjama propisa. Znači hadisi koji se nalaze u ovome dijelu, oni su vezani za propise, za ahkjame. Poput namaza, posta, zekijata, hađa, džihada i tako dalje. Ovo je dijelo dakle napisao poznati islamski učenjak koji se zove Abdul Gani el Makdisi. Abdul Gani. Abdul znači rob bogatog to jeste Allaha te barake El Maqdisi, što znači da je porijeklom iz Bejtul Makdisa, to jeste iz današnje Palestine, iz koga su mjesta potekli brojni islamski učinjaci. Rođen je znači 541. hijđanske godine. Bio je prvo u Palestini, potom je izišao u Šam, u Dimešku, gdje je sticao znanje pred brojnim islamskim učenjacima. Nakon toga odlazi u Irak, gdje stiče nauku, a posebno hadijske znanosti pred brojnim islamskim učenjacima. Od lijepih stvari koje se spominju, koje su vezane za Abdul Gani al Makdisija, kaže se da je jedan čovjek jednoga dana kazao svojoj ženi, ti si, kaže, puštena ako Abdul Gani al Makdisi ne pamti sto hiljada hadisa. Ako on ne bude pamtio sto hiljada hadisa, kaže ti nisi više moja žena. Pa su ljudi otišli do Abdul Gani Makdisija da ga pitaju, jer radi se o braku. Hoće li opstati jedan brak ili neće? Pa su ga pitali šta misli o tome. Kaže, tako mi je Allah da te je zakleo i više od toga, kaže, ne bi se desio talak. Što znači da pamti više od sto hiljada hadisa na pamet. Rahimehullahu ta'ala. Ovaj veliki islamski učenjak umro je 600. hiđarske godine, znači kada je imao 59 godina. Napisao je dijelo koje se zove, znači, Umdetul Ahkam i u njemu je sakupio hadise koji se nalaze u dvije hadijske zbirke kod Buharije i kod muslima. A to su najvjerodostojnije dvije hadijske zbirke, prvo Buharija pa nakon toga muslima. Znači svi hadisi koji se nalaze u Umdetu su iz Buharije i Muslima ili jednoga od njih dvojice. Ponekad neki hadis, na primjer, bilježi Buharija, ne bilježi ga Muslim. Ali većinu hadisa su zabilježili ko? Buharija i Muslim. Znači dva šeha. Kaže Abdul Gani el Makdisi na početku ovoga svoga dijela Fe inne ba'd al hvan seleni ihtisara džumletin min hadith al alejhi al عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به kaže tražila su neka braća od mene da napišem jednu knjigu skraćenog oblika u kojoj ću sakupiti hadise koji se vežu i tiču ahkjama, znači propisa, hadise koja su zabilježila dvojica imama, Buharija i Muslim. Ebu Abdillah, Muhammed ibn Ismail al-Bukhari i Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Saburi. Pa sam mu se kaže odazvao da udovoljim njegovoj molbi, pa sam kaže napisao ovu knjigu želeći da se ljudi njome okoriste i da imaju znači od nje hajr. Ovim nam je autor ukazao razlog pisanja svoga djela. Mi ne bismo znali zbog čega je ovo djelo napisano da nam on nije to spomenuo. Pa nam je spomenuo i otkrio jednu tajnu da je pisanje ovoga djela bilo na zahtjev nekog od braće muslimana, a možda i uleme koji su živjeli u njegovo vrijeme. Pa je napisao knjigu Umdatul Ahkam i počeo je tu knjigu sa poglavljem Kitabu Pahar. Poglavlje čistoće. I u tom poglavlju prvo što je spomenuo bio je hadis Omara radijallahu ta'ala anhu u kome poslanik sallallahu alaihi me kaže Innama al-a'malu bin nijab. O innama li kulli imrin ma nawa Dijela se cijene prema namjerama. Femen kjanet hijretuhu in Allahi wa rasulihi, fe hijretuhu in Allahi wa rasulihi. Pa onaj ko namijeti da učini hidru ka Allahu i njegovom poslaniku, njegova hijđra će biti ka Allahu i poslaniku. To jeste imat će od svoje hijđre ono što je naumio. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه a onaj ko nanijeti nijeti hijđru da bi time dobio neka dunjalučka dobra, neka ovosvjetska dobra, ili da bi ženu oženio, on ima od svoje hijđre ono što je naumio. Ovo je dakle tekst hadisa Omara ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu kojim je autor ovoga dijela počeo ovo svojemu Mubarek dijelo. Počeo je ovo dijelo i napisao je Kitabu Tahara, poglavlje Tahareta i čistoće i stavio ga je ispred namaza. Pa je stavio Taharet ispred namaza. Zbog čega? Islamski učenjaci kada redaju hadijska ili fikska dijela uvijek stavljaju poglavlje Tahareta ispred namaza. To je jednostavno iz razloga što je Taharet šart i uvjet za namaz. Šart je uvjet koji prethodi namazu. Jer je šart nešto što dolazi prije samog djela, a nije u sklopu djela. A rukni nije ono što je u djelu u sklopu samoga djela. Pa se tu razlikuje rukni šart. Znači šart biva nešto što je prije djela i nije vezano uz samo djelo. Kao što je šart da se čovjek oženi da ima i metak. Ili da ima pravednost. Da je pravedan, da neće nepravdu činiti. To je šart uvjet znači za brak, a nije sastavni dio rukni brak. Tako ovdje imamo taharet, to je rupnili ili uvjet za namaz, iako nije sastavni dio namaza. No međutim, zbog čega je autor ovoga dijela počeo sa ovim hadisom Omara ibn Khattaba, koji nema u svojoj bar spoljašnjosti neke blite veze sa taharetom. Zbog čega je spomenuo hadis Omara ibn na osnovu ovoga možemo izvući više zaključaka i više koristi. Prva korist jeste da čovjek koji hoće sticati znanje, koji hoće učiti Allahu te barake od tala vjeru, mora imati ispravan nijet. Prva stvar koju zaključujemo iz ovoga hadisa jeste da čovjek koji hoće da stiče šerijatsko znanje mora imati ispravan nijet. Innama amalu bi nijat. Djela se cijene prema namjerama. Slično ono je učinio, odnosno isto ovo učinio Imam Buharija u svome sahihu. On se u stvari ugledao na Imama Buhariju. Jer Imam Buharija prvi hadis koji je stavio u svome sahihu jeste ovaj hadis Omar ibn Khattaba radijallahu jalanhu koga smo citirali. Spominje Imam al-Khattabi od islamskih učenjaka da su kazali treba svaki čovjek koji hoće da piše knjigu da stavi ovaj hadis na početku svoje knjige. Zašto? Da bi čovjek prije pitanja toga djela očistio svoj nijet, pa čistim nijetom pristupio tome dijelu da bi nakon toga Allah Žešanu učinio i njemu nagradu i da bi učinio bereket u tome dijelu i da ga uče generacije nakon toga. Znači da očisti svoj nijet. I spominje Ibn Molekin od Abdurrahmana Ibn Mehdija koji je umro 189. hiđarske godine da je rekao ko hoće da piše knjigu neko djelo neka počne sa ovim hadisom. Neka prvo spomene ovaj hadis. I rekao je kada bih ja pisao neko djelo fiksko, spomenuo bi ovaj hadis prije svakog poglavlja. To jest kada god čovjek uđe u neko novo poglavlje, da očisti svoj nijet i da tako čistim nijetom pristupa sticanju šarijetskog znanja. To je znači jedna korist koju možemo izvući iz postupka imama Abdulganija al-Maktisija kada je spomenuo hadis Omara radijallahu ta'ala anhu u poglavlju Tahareta. Druga korist koju možemo izvući jeste to što je autor ovoga dijela ukazao na jednu jako bitnu na jedno jako bitno fiksko pitanje oko koga se spore islamski učenjaci. A to je da li je nije uvjet za taharet. Spominje nam poglavlje tahareta, a prije tahareta nam spominje nijet. Pa nam ukazuje na jedno jako bitno fiksko pitanje oko koga se spore islamski učenjaci, a to je da li je nijet uvjet za ispravnost tahareta. Većina islamskih učenjaka, između kojih su Imam Ahmed, Malik i Šafija, smatraju da je nije uvjet, odnosno šart za ispravnost tahareta. I to dokazuju ovim hadisom, koga smo citirali. Ahmed, Šafija i Malik. Ili da kažemo Malik, Šafija i Ahmed, da ih poredamo po godinama smrti. Većina, znači, islamskih učenjaka smatraju da je nijet uvjet šart za ispravnost pahareta. To mišljenje zastupa ima Malik, koji je umro 179. iđeske godine, imam Šafija koji je umro 204. i imam Ahmed koji je umro 241. iđeske godine. Znači, osnivači mezheba, poznatih mezheba i sunata od Dok islamski učenjaci hanetijske pravne škole i imam sufijane Teuri i drugi smatraju da paharet može vrijediti bez nijeta. Da čovjek dođe da se abdesti bez nijeta, kod nje je taj abdest ispravan i kod nje bi namaz bio ispravan sa takvim abdestom. Učenjaci Hanebijske, dakle pravne škole, imam supjane teorije i drugi smatraju da nije nije uvjet tahareta. I kažu, kao dokaz navode, da je taharet, odnosno abdest, vasilet, da je to sredstvo, a nije ibadet. Ovo je bitno da se razumije. Oni kažu da je abdest sredstvo, a nije ibadet. A za sredstvo ne treba nije. Kao kada kreneš u džamiju, autom ili na devi. Moraš li ti nijetiti da jašeš tu devu da bi došao do džamije? Ne moraš. Jer je to jahanje te deve ili auta, to je sredstvo. Do čega? Do ibadeta. A nije to jahanje samo ibadet, odnosno nije propisano Kur'anom i sunnetom. No međutim, većina islamskih učenjaka kaže ne, abdest je također i badet. Abdest je također i badet. I dokazuju to što je uzimanje abdesta dozvoljeno samo na način kako je propisao šarijat. Znači šarijat došao sa time i propisao ga kako će se uzeti. Može li neko uzeti abdesta da ostavi pranje lica? Taj abdest ne bi bio valjan. Nego je znači abdest pranje određenih dijelova tijela na određeni jeli, način ili određeni broj puta pa to ukazuje da je abdest ibadet. Također ukazuje da je abdest ibadet to što je Allah te barak u Kur'anu naredio abdest. Ja eju alladine amenu i da kumtu mina salat o vjernici kada ustanete na namaz pa onda Allah te barak vas spominje uzimanje abdesta. Ajet u suri Al-Maide, šesti ajet. Allah Žešanu znači u Kur'anu naređuje abdest. Naređuje pranje lica, pranje ruku, potiranje po glavi, pranje nogu, pa je abdest naređen Kur'anom, pa je abdest zbog toga i badet. Još jedan od dokaza koji ukazuje da je abdest i badet je sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam, brojni hadisi koji ukazuje da čovjek koji uzme abdest, da taj abdest iskupljuje njegove grijehe i briše mu njegove grijehe. A može li brisati grijehe stvar koja je mubah? Koja nije i badet, ne može. Samo i badet može brisati grijehe. Pa nam i to jasno ukazuje da je abdest i badet. Jeste razumjeli ovo? Znači, sunet poslanika, sallallahu alaihi sallam, ukazuje da abdest briše grijehe čovjeku. Brojni hadici se navode na tu temu. Grijehe ne može brisati ništa drugo nego i i pokornost Allahu te barake I treća stvar koju možemo zaključiti i treća korist koju možemo uzeti iz toga što je Abdul Gani Makdisi, Makrisi, rahimehullahu spomenuo ovaj hadis u poglavlju Tahareta. Jeste to, a Allah najbolje zna, jer ovo što spominjem, ovo je od mene, nisam ovo našao nigdje u knjigama, pa može biti ispravno, može biti neispravno. Je to što je htio ukazati da bude čistoća duše i srca nijedna prije čistoće tijela. Ovo je Taharet, poglavlje je Tahareta i čistoće. No međutim, kao da hoće autor kazati, ne, Allah robe, očisti svoju dušu i svoje srce prije nego što bude čistio svoje tijelo. Jer je čistoća duše i srca preča nego čistoća tijela. Allahu ta'ala. Ravija hadisa innama amalu bin nijat je Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu. Ebu Hafs, a prvi koga je nazvao nadimkom Ebu Hafs bio je ko? Poslanik sallallahu alaihi wa wasallam. I on se sastaje sa poslanikom sallallahu alaihi kod Kjaba, Kjab ibn Lu'ej, je bio jedan od predaka poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Omara radijallahu ta'alahu i kod njega se oni sastaju. Znači njihov porod, njihov porijeklo. Rođen je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu 40. godine prije hidžre. 40 godina prije hidžre. To jeste 13 godina poslije godine Amul Pil, godina slona. Poznata znači godina kada su nastojali nepravednici da sruše Allahu te barake od kuću Kjabu. Primio je Islam pet godina prije Hidžre. On je prvi koji je uveo hidžretsko računanje vremena. Prvi koji je počeo hidžretski računati vrijeme bio je Omar radijallahu ta'ala anhu. Ubijen je 23 godine nakon hidžre Znači 23. hijđarske godine ubijen je Omar radijallahu ta'ala anhu kao šehid. Ubio ga je Ebu Lu'lu'e el Međusi. Ebu Lu'lu'e el-Međusi. Ubio ga je na sabah namazu, nepravedno sa leđa. Kukavički je ubio halipu muslimana Omara radijallahu ta'ala anhu. A on je bio sluga, bio je u posjedu El Mugire ibn Šu'abe radijallahu ta'ala anhu, taj Međusija. Što se tiče odlike Omara radijallahu anhu, sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam je prepun predaja koje ukazuju na vrijednosti Omara ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. I o tome smo posebno govorili ne bismo ponavljali ono što smo kazali, možda ćemo samo radi naše obaveze prema Omeru radijallahu ta'ala spomenuti par predaje. Bilježi ima Ahmed u svome musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Inna Allaha ja'ala al ala lisani Omere wa kalbi. Allah je učinio istinu na Omerovom jeziku i srcu da u sunnetu poslanika sallallahu alejhi nema drugog hadisa do ovoga bio bi dovoljan Omeru ponosa i ne bi mu pored toga ništa više trebalo. Bilo bi mu dovoljno da se ponosi hadisom u kome poslanik sallallahu kaže da je Allah te je ve učinio istinu na Omerovom jeziku i srcu. Hadis bilježi Imam u svome musnedu sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže Farik ibn Shihab mi smo pričali u naše vrijeme, govorili, da Omerovim jezikom priča Da to nikako nije čovjek. Nego kao da Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala ima u sebi meleka, pa taj melek priča. A poznato je da meleki, da su nepogrešiva bića koja ne govore osim po hajru i osim po dobru. Ovu predaju bilježi imam Tabarani i imam Ahmed u svome dijelu Fadailu Sahabe sa ispravnim lancem prenosilaca. U istom dijelu Fadailu Sahabe od imam Ahmeda navodi se da imam Šabi poznati Tavin govorio kada se ljudi raziđu, ashabi, kada se raziđu po nekom pitanju, onda vi gledajte, kaže šta Omer radi, pa uzmite ono što Omer čini. Uzmite ono što Omer čini. Znači, smatrali su da ono što Omer učini da je to ispravno. Ovo sve ukazuje kakav su stav imali tabini prema Omeru radijallahu ta'ala anhu. Omeru radijallahu ta'ala anhu su dati brojni kerameti. Između kerameta koje mu je Allah te barake o dao jeste Priča koju je zabilježio Ibnu Asakir u svojoj povijesti. Ibnu Asakir, Edimaški, poznati šamski učenjak koji je umro 571. hiđarske godine u svome dijelu Tarihu Dimaška, povijest Dimaška. Zabilježio je predaju u kojoj se navodi da je jedne prilike Omer radijallahu ta'ala poslao vojsku u jednu bitku. Pa su bili na brdu. Pa su nadjačali svoga neprijatelja i počeli goniti ga tako da je neprijatelj počeo bježati sa brda. I oni su počeli za njima bježati. Ali u tom momentu je druga skupina neprijateljske vojske odbojila se i prošla iza brda i popjela se na brdo. Tako da muslimani dođu ispred njih u nizbrdici pa se ne mogu suprotstaviti njima. Kada se to desilo, Omer radijallahu ta'ala je bio na minberu. Držao je hutku petkom. Pa je zavikao Ja sarijetul džebel Ja sarijetul džebel O skupino vojske vratite se na brdo. Vratite se na brdo. Kažu ashabi koji su tada bili u bitci, tako nam Allaha čuli smo Omerov glas. Čuli smo, kaže Omerov glas, kako nas tiče, vratite se na brdo. Kaže, pa smo se svi vratili na brdo i tako nisu uspjeli da nam tiđu sa leđa. Kaže Hafiz ibn Hajar da je ova predaja dobra. A kaže Ibn Mulekin da su njeni lanci prenosilaca, odnosno da su ravije koje prenose u predaju pouzdane. Znači, ova je predaja ispravna od Omera radijallahu anhu kao keramet koji mu se desio radijallahu ta'ala i bilježi imam Buhari u svome sahihu od Ibnu Mesauda radijallahu ta'ala da je govorio od kako je Omer primio islam mi smo uzvišen narod. To jeste kako je Omer radijallahu ta'ala primio islam mi nismo okusili poniženja. I Omer radijallahu ta'ala anhu je prvi čovjek koji je nazvan imenom Emirul Mu'minin. Prvi ashab koji je nazvan imenom Emirul Mu'minin, odnosno od halifa, bio je Omer radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis koga smo citirali, Kažu neki islamski učenjaci da predstavlja jedan od rukunova islama. Neki kažu četvrtinu islama, a neki kažu trećinu islama. Ovaj hadis prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve Omer ibn Khattab. A od Omera ibn Khattaba ga prenosi samo Alkame ibn Waqas. Alkame ibn Waqas elejti. A od njega ga prenosi samo Muhammed ibn Ibrahim Etejni. A od njega ga prenosi samo Jahja ibn Sa'id Al-Ansari. Ovo su četiri ravije koje su došle jedan iza drugog, nije se niko upleo među njih. Pa nije niko ovaj hadis premio od Omera do Alkame. A nije ga od Alkame niko prenio od Muhammed ibn Ibrahim. A nije ga od Muhammeda ibn Ibrahima niko uzeo osim Jahja ibn Sa'id al-Ansari. A potom je došlo 200 ljudi koji su ga prenijeli od Jahja ibn Sa'id al-Ansari. 200 ljudi ga je prenijelo. Pa je uvijek hadis, prenosila ta hadisa se račvaju više u poznijim, znači ovim generacijama u kasnijim stoljećima. Neki kažu da ga od Jahije ibn Sa'ida prenijelo 700 ljudi, ali to nije istano, Kako tvrdi Hafiz ibn u Fethul i u drugim dijelima. Ovaj hadis prenosi više od 20 ashaba, kako tvrde neki hadijski eksperti. 20 ashaba, no međutim, kaže imam El-Hattabi u svome dijelu El-Alam, ne znam, kaže da ima razilaženja među islamskim učenjacima, da je ovaj hadis došao jedino putem Omera, ispravnim lancem prenosilaca. Svi drugi putevi koji se prenose su slabi, osim ovaj put Omera radijallahu teala anhu. U ovome hadisu se spominje nijet. Mi smo znači sada ušli u komentar samog hadisa, teksta hadisa. U ovome hadisu se spominje innemel a'malu bin nijat. Dijela se cijene i vrijednuju se prema namjerama. Dobro, kako se to čini namjera za neko djelo? Većina islamskih učenjaka smatra da se nijet donosi srcem i ne izgovara se jezikom i riječima. Nijet za namaz, za Abdes, namaz, povoz, zekijat, hađ, sadaku i sve drugo, donosi se isključivo srcem. To je mišljenje većine islamskih pravnika. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Et takva hahuna." Takva je ovdje u srcu i to je pokazao tri puta. Pa se srcem donosi nijet. I zato onaj ko donese srcem nijet za određeni obred, a ne učini to jezikom, njegov nijet je ispravan kod svih islamskih učenjaka. On donese znači nijet svojim srcem, a nije to učinio jezik, njegov nijet je ispravan kod svih islamskih učenjaka, po mišljenju svih islamskih pravnika. Osim jednog slabog mišljenja kojega neki islamski učenjaci iz šafijske pravne škole pripisivaju imamu šafiji, da može čovjek i da treba za namaz donijeti nijet riječima. No, međutim, to su osudili brojni pravnici i brojna ulema kazali da je to pogrešno. Da Imam Šafija nikada tako nešto nije rekao, niti da se to može zaključiti iz riječi Imama Šafija. Kaže šehol Islam Ibn Tejmije u svojim fetpama u 18. tomu na 262. stranici. Nije se, kaže, donosi srcem po konsensusu islamskih učenjaka. Kod svih islamskih pravnika nije se donosi u srcem. Znači donosi se srcem, to je osnova i to je temelj. Ako donese, taj nije svojim srcem, a ne učini to riječima, njegov nijet je ispravan također po konsensusu pravnika. Opet svi islamski učenjaka. Znači jednostavno nijet se donosi srcem, a ne donosi se jezikom. Ovaj nam hadis, draga moja braća, ukazuje na vrijednost nijeta. Da čovjek ima od dijela ono što naumi. Pogledajte hadis koji je zabilježio imam Ebu Jada u svome musnedu, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve kaže da će uzvišeni Allah te barek tala kazati na sudnjem danu melekima koji pišu dobra djela. Pišite mome robu takvu i takvu nagradu. Pišite mu takvu i takvu nagradu. Pišite mu to i to. Pa će kazati, meleki, o gospodaru naš, mi to nismo vidjeli da je on to uradio. Nismo vidjeli da je tako nešto uradio, niti mi to imamo zapisano kod sebe u svojim knjigama, da je on tako nešto činio. Pa će kazati, Allah te barake o tala, innehu nevahu, innehu nevahu. On je, kaže, to namijetio da učini. On je namijetio da to učini. On je nijetio da to učini, ali ga je nešto spriječilo. Taj njegov nijet je nešto spriječilo. Pa ima nagradu zbog svoga nijeta. Ovo je znači komentar hadisa, dijela se cijene prema namjerama. Šta znači to? Znači da imaš ono što naumiš, taman ga i ne učinio. Ako te spriječi nešto. Ako namjerno odustaneš, nećeš imati nagradu. Naumiš pa namjerno odustaneš, tu pojače više nećeš imati nagradu. Ali ako budeš spriječen da to učiniš, onda ćeš imati nagradu kod Allaha tabaraka ta'ala inša Allah. U ome smislu je hadis poslanika sallallahu alaihi wasallame nijetul mu'mini hajrun min amel. Nijet muslimana je bolji, nijet vjernika je bolji od njegovog djela. Zapišite svi ovaj hadis. Nijet vjernika je bolji od njegovog djela. Ovaj hadis je daib, slab, nije vjerodostojan. Kaže za njega El Bejheqi da je slab, i kaže Ezerkeši i kaže Sujuti i šeh Albani i drugi da je ovaj hadis slab, nije vjerodostojan. Pa se ne može koristiti kao argument. No međutim, budući da veliki broj fakiha i muhadisa govori o ome hadisu i komentar daju na njega, mi ćemo kazati šta bi bilo značenje ovoga hadisa kada bismo kazali, na primjer, da je dobar. Prvo tumačenje koga spomnio islamski učinjaci jeste da je nijet uvijek veći i širi od samog djela koga učini. Pa bi tako nijet bio bolji od djela. Znači nije sam, on je veći od djela. I obsežniji od djela, pa tako biva bolji od djela. Drugi komentar i drugo značenje ovoga hadisa koga spominju islamski učenjaci jeste da je nijet bez djela bolji od djela bez nijeta. Da je nijet bez djela bolji od učinjenog dijela kome nije prethodio nijet. Treće tumačenje ovoga hadisa jeste da čovjek nije ti, ako bude živio hiljadu godina, da će uvijek Allaha Đelšanu obožavati na istini na Pa ne živi nego stotinu. Ali ima nagradu za svoj nijet koga je nijeti od hiljadu godina. Pa onda bude njegov nijet bolji od čega? Od dijela. Jer je bolji nijet od hiljadu godina nego dijela od stotinu godina. Četvrto tumačenje ovoga hadisa jeste da ako čovjek uporedi nijet sa dozvoljenim dijelima, sa mubahima, mubah, ono što je dozvoljeno da se čini, halal, znači nema ni zabrane ni naredbe. Ako hoće čovjek činiti, može činiti, ako neće, ne mora. Ako uz taj mubah čovjek doda nijet, onda će imati nagradu za to djelo. Ako znači uz mubah dodate nije imat će čovjek nagradu za to djelo. Kao čovjek koji jede, da bi ojačao svoje tijelo, da može izvršiti obavezne stvari kojim ga je zadužio uzvišeni Allah te barake u Čovjek, na primjer, sjedne da jede sa nijetom da može ustati da klanja noći namaz ili sa nijetom da može ići na radno mjesto da zaradi, znači sebi obskrbu ili sa nijetom pokornosti Allahu te barak bilo da obavi hađ ili da posti ili da vodi džihad na Allahovom putu, sve se to smatra u tom slučaju ibadetom. Iako je ovdje džihad, jeli sam posljednji, on je farz i namaz, ali jelo samo za sebe je mubah. Pa kada se na mubah to taj mubah na njega kada se doda nijet i kada prethodi njemu iskren nijet, onda se to djelo smatra čime? I tomu. Iako je u osnovi mubah, ali bi se ta djelo smatralo i badetom. Pa ako ne bude nijet prethodio tome djelu, tome mubahu, onda se ne smatra i badetom. Pa tako nijet biva jači i bolji od čega? Od djela. To je znači četvrto tumačenje ovoga hadisa. Kazali smo da mubah je djelo koje je dozvoljeno čovjeku da ga čini. Nema za njega ni nagradu ni kaznu. Ako ga učini nema nagradu, ako ga ostavi nema kaznu. No međutim, ako tome mu bahu prethodi nijet, kao hrana koju jede čovjek da bi ojačao tijelo da može obavljati parzove, onda to, to jelo biva šta? I bade. Dobro. Kada bi čovjek jeo, a ne bi imao nijeta, onda mu to ne bi bio i badet. Pa tako u tom slučaju nijet biva bolji od čega? Od djela. Od djela koji nema nijeta. I peto tumačenje ovoga hadisa, Nećemo spominjati više tumačenja, iako ima preko deset. Skratit ćemo na ovih pet. Jeste da čovjek nije ti ponekad da obavi jedan ibadet na najbolji način. Hoćeš obaviti namaz i nije tiš da ćeš obaviti namaz tačno onako kako ga je obavio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Nećeš ostaviti nijedan sunnet i nećeš učiniti nijedan meknu koji smo učiniti u Tako ga nije tiš. No, međutim, kada ga budeš obavio, zaboraviš neki sunnet. Pa tako nije biva šta bolji od od djela. Jer je nije tu jači, ti si nije potpuno i vade kako treba, a kad si učinio djelo nisi došao sa onim što si nije Pa je tako nije bolji od samog djela. Mi smo spomenuli ovaj hadis u njegovom originalu i kazali smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao innamal a'malu binniyat. Djela se cijene prema namjerama. Kaže Imam Kurtobi, značenje ovoga i snaga ovoga izraza je kao riječi nema dijela bez nijeta. Znači, značenje riječi dijela se cijene prema namjerama je kao kada kažemo nema ibadeta bez nijeta. Znači, ne vrijedi ibadet bez nijeta. O innama li I svakoj duši, svakom čovjeku, svakoj osobi pripada ono što je na Ovo ukazuje opet da je nijet obavezan za djelo. Jer ako tebi pripada ono što si namijetio, kako onda možemo kazati da nijet nije obavezan? Pa kad bi učinio neko djelo i ne bi ga nanijetio, šta znači to? Ne pripada ti ništa. Jer nisi nanijetio. Jer hadis kaže, čovjeku pripada ono što nanijeti. Pa smo kazali čovjek nanijeti da obavi namaz na najbolji, najoriginalniji način, koji je najbliži sunnetu. Pa ga ne obavi. Ima li nagradu kao da ga je obavio? Ima. Ako zaboravi, ako predvidi, pomete se i slično tome, ima nagradu zbog svoga nijeta. Ovo je jasan dokaz da se dijela vrijeduju po nijetu i po namjeri koju čovjek učini i donese prije samog djela, prije činjenja dotičnog djela. Pa je potom poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio ovo. Takav je hadis. Jedan dio hadisa pojašnjava drugi. Pojasnio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo dalje, pa kaže: "Men hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Pa onaj ko nanijeti svoju hidžu Allahu i poslaniku, njegova hidža biva Allahu i poslaniku. Šta znači? ima od svoje hijđe ono šta je nanijetio. Opet se vraća, znači da je nije, što nam vraća ukazuje, da je nije šart za ispravnost djela. Bilo kojih djela, bilo da se radi o abdestu, o namazu, postu, hađu, zekijatu, džihadu, sadaki, bilo čemu mora čovjek nijeti to djelo, koje nijeti svojim srcem. Zbog toga jesu islamski učenjaci ovoliku pažnju posvetili ome hadisu. Zbog vrijednosti nijeta. Zato su ga stavljali kao prvo u svoja djela i spomenuli smo riječi Abdurrahmana ibn Mehdija koji kaže, ja da pišem neku knjigu, stavio bi ovo, ovaj hadis na početku svakog poglavlja. Kao riječi poslanika sallallahu alejhi ve u hadisu koga bilježi imam Ebu Daud i Bejheqi sa ispravnim lancem prenosilaca. Dakle hadis bilježi koga ćemo citirati Ebu Daud i Bejheqi sa ispravnim lancem prenosilaca u kome poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve kaže: "Men ata al-masjida li shay'in fa huwa Ko dođe u džamiju zbog neke stvari, ima nagradu onoga zbog čega je došao. Pa ko dođe u džamiju da obavi namaz, ima nagradu namaza. A ko dođe u džamiju da se oženi, ima nagradu onoga zbog čega je došao. Ko dođe u džamiju zato što je pozvan na akiku, ima nagradu i ima nijet. Broji mu se znači ono zbog čega je došao, šta je nijetio. Pa mu se neće brojati ako dođe u džamiju zbog nečega drugoga, ne namaza, neće mu se brojati nagrada dolaska zbog namaza, iako će imati nagradu samog namaza koga obavi, to će imati. Jer to bi morao obaviti u svojoj kući. No međutim, ako nije nijetio prvenstveno dolazak u džamiju zbog namaza i zbog pokornosti Allahu te barake otala, neće imati znači tu nagradu. Ovaj nam hadis također ukazuje da je čovjeku obavezno da precizira nijetom šta čini. Jer kada bi čovjek kazao nijeti učinit ću neko dobro djelo, nije ti učiniti dobro djelo. I učini neki hajz, neće imati zato nagradu. Nego mora nijetiti šta će učiniti. Čovjek mora nijetiti da će dati sadaku. Ili mora nijetiti da će dati zekijat. Ili mora nijetiti da će obaviti namaz. I tako dalje. Na primjer, čovjek nije klanjao podne namaz. Zaboravio. I došlo je kindijsko vrijeme. I u kindijskom vremenu hoće klanjati podne namaz. Je mu dovoljno da kaže i da zanijeti, ne da govori jezikom, da nijeti jedan od namaza i da klanja. Kaže nijetim namaz. To mu nije dozvoljeno i to neće biti primljeno. Mora nijetiti namaz koji je propustao. Mora nijetiti podne namaz. Pa čak kad ne bi ni zanijetio da ga naklanjava, bio bi ispravan. Jer je potpuno jasno da ga klanja mimo njegovog vremena i da je to naklanjavanje namaza. To nije znači klanjanje namaza u njegovom pravom vremenu. Ali kada bi nijetio samo, ja klanjam jedan od namaza, to mu ne bi bilo ispravno. Znači mora odrediti tačno šta klanja. Kada čovjek dođe na sabah namaz, mora zanijetiti srcem da klanja sabah namaz. Ako bi zanijetio klanjam Allahu namaz na vrijedi. Mora se znati koji namaz klanja. Ovaj nam hadis također ukazuje, iz njega možemo zaključiti, da nije dozvoljeno nikome da bude zamjenik za nekoga u pogledu nijeta. Ne može niko ni za donositi nijet. Jer ovdje se kaže i svakom čovjeku pripada što je naumio. Pa kad drugi naumi za njega, šta tomu? Ne pripada. Jer se u hadisu kaže da svakom čovjeku pripada ono što na nijeti. Pa ako bi drugi to za njega nanijetio, to mu neće pripasti. Iz ovoga se jedino izuzima, iz ovoga pravila, to da čovjek staratelj zanijeti, na primjer, za svoje mlado dijete, maloljetno dijete poveo na hađ, pa će za njega činiti nijet i donositi telbiju. Pa mu vrijedi taj nijet, jer ga nije u mogućnosti donijeti. Ili čovjek koji je kazao svome bratu muslimanu, uzmi iz moga imetka zekja i podijeli ga. Pa kad ovaj nanijeti zekijat za njega u njegovo ime, bit će mu priznat. Ovo su znači neki izuzetci koji se navode i kada je dozvoljeno nekome da nijeti za nekoga nešto. Ali osnova je i princip jeste da svako nijeti dijelo koje čini da ga nijeti personalno, lično za sebe. Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve dalje u hadisu, a onaj čija hidžra bude radi dunjaluka da nešto dobije od dobrota, Njemu pripada od hijđe ono što je nijetio. U nekim se predajama spominje razlog i povod objave ovoga hadisa. Da je čovjek jedan izišao iz Medine u Meku, oprostite, da je izišao iz Meke u Medinu, da učini Hidru. No međutim, on je izišao da bi oženio jednu ženu koja se zvala Umu Kajs. Pa su ga zvali Muhađiru Umi Kajs. Muhađir mu Kajs, a nisu vas zvali da je Muhađir na Allahom putu. Izišao jednostavno u Medinu da se oženi, a nije izišao zbog hidže. Pa kada su to kazali poslaniku sallallahu sallam, rekao je, ko učini hijđu zbog Allaha i poslanika, njemu pripada hijđra koji je učinio zbog Allaha i poslanika. Pripada mu ta nagrada. A ko učini hijđu zbog dunjaluka ili žene da je oženi, on ima svoje hijđe ono šta, što je pio. Znači nemaš hijđu, nego imaš ženu koju ćeš ženiti. A i to je hajde No međutim, Ovu predaju bilježi imam Tabarani u svome Možemo kevirusa virusa od predaje Ibn Mas'uda, od Ibn Mas'uda, no međutim kaže Hafiz Ibn Rajab al-Hambali u svome djelu Džamiju el-Ulumi hikem da ne zna da ona ima lanac, ispravan lanac prenosilaca. I većina pravnika smatra da ova priča nije osnovana. Znači da lanac prenosilaca ove priče nije ispravan i da povod objave ovoga hadisa se ne može temeljiti na ovoj predaji. Pa je ispravno kazati da je ova predaja općenita. Da čovjek šta god učini, da mu za Allaha i u ime Allaha da mu to pripada nagrada, a ako učini nešto mimo toga, ima ono što je naumio. Ako dobije. Jer ako čovjek iziđe da oženi ženu, izlazi na Allahovom putu hižu i nanijetio da samo oženi ženu i ne oženi, onda nema ništa. A da je krenuo u hijđru i nije obavio hijđre, spriječio ga neprijatelj, uhvatio ga na put i kaže ne moraš se vratiti nazad u imao bi nagradu hijđre, kao hađe. Pa je u svakom slučaju nije Allahu te barake od voli bolji i preći i zbog nije nijeta biva čovjek pregaživan. Možda će neko ovdje postaviti pitanje. Zbog čega mi ovdje sada pogrdno govorimo o čovjeku koji iziđe radi Dunjaluka? Izišao čovjek u hiču i uzima nešto od Dunjaluka i vraća se. Dunjaluk je ba, Čovjek može izići u mjesto jedno, zaraditi nešto od Dunjaluka i vratiti se svoje kući. Bilo da te ili da uzme i metak i o tome. Zbog čega onda Hadis spominje ovdje vid pogrde onome ko tako učini? Jednostavno iz razloga što je taj čovjek izišao da obavi hidžru. I svi vide da je on muhađir, hoće hijđru. A on u svome srcu ne cilja hidžru, nego hoće nešto drugo. Pa je isponio jedno, a u svome srcu sapio šta? Drugo. E, zbog toga hadis govori pogledno o njemu. Da ne bi neko kazao, e, vidimo, da vidimo ovdje i vidimo ovdje da poslanik sallallahu alaihi sallam govori pogledno onome ko hoće nešto dunjalu. Pa ne, dozvolio čovjeku da iziđe iz Medine u Meku i da se oženi iz Meku u Medinu, iz Bosne u Arabiju ako mu dozvole. No međutim, ako bi čovjek izišao, kaže ja hoću da idem na hađ i ljudima govori kako je hađija i pravi onaj hađijski ručak i o tome i ode tamo i traži ženu. Ne zanimaju njega hađijski obred. Traži ženu i vrati se. I on tada govorimo pogrdo o njemu, da. Jer on se predstavlja u jednom svjetlu, a krio u svome srcu nešto drugo. Onda kaži, odmah ja imam nije taj i taj i to ti je dozvoljeno i to ti je mu da učiniš. Možda će ovdje neko kazati, u redu. Prvi put je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ko iziđe na Allahovom putu, na hidžu na Allahovom putu, on ima od svog izlaska hidžu koja je na Allahovom putu, to jest Allahov poslanik. A ko iziđe radi dunjaluka, on ima nagradu ono zbog čega je izišao. Zbog čega nije poslanik sallallahu alejhi drugi put ponovio, ima nagradu dunjaluka. Razumijete? Prvi put kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko učini hidžu zbog Allaha i poslanika, on ima nagradu hidže zbog Allaha i poslanika. A drugi put kaže, ko učini hijđu zbog dunjaluka ili žene da je oženi, on ima nagradu onoga zbog čega je učinio hijđu. Nije spomenuo nagradu dunjaluka i nagradu žene koju hoće da oženi. Zbog čega? Kažu islamski učenjaci, neće poslanik sallallahu alaihi sallam da ponavlja riječ dunjaluk, dunjaluk, dunjaluk. Jer dunjaluk je nešto pogrešno stvari. Pa se prvi put spomenuo dunjaluk, pa neće opet poslanik sallallahu alaihi da spominje dunjaluk, nego kaže ima nagradu onoga što je nanijetio. Jer kažu Arab, jedan arapski primjer kaže, mene habbe šejen ekstere min zikrivi. Ko zavoli neku stvar, puno je spominje. Šta spominje neoženjen čovjek? Želim. Šta spominje čovjek koji nema posla? Radno mjesto. Čovjek koji nešto voli, koji teži ka nečemu, koji želi nešto, on to robstvom spominje i to mu je na jeziku. E tako i ovdje da se ne bi kazalo, kako se puno spominje dunjalu kroz hadise, kaže poslanik sallallahu sallam, ko iziđe da obavi hijđru, radi Allaha i poslanika, on ima radi Allaha i poslanika. Ako iziđe radi dunjaluka, on ima ono zbog čega je izišao. Znači da se ne ponavlja ponovo taj izraz dunjalu dva puta. Ovo bi bilo ukratko o hadisu Omara ibn Khattaba innema na amalu bin nijat. Dijela se cijene i vjednuju prema namjerama. Ovo što smo kazali o hadisu nije moglo biti sažetije. Islamski učenjaci ponekad na 80 ili 100 stranica govore o ome hadisu. Mogu se cijele serije i ciklusi predavanja držati ovome hadisu. No međutim, mi smo jednu veliku nepravdu učinili islamskim učenjacima i hadisu, pa smo to skratili u jedan sat No međutim, uzvišen je Allah te barek za naše mogućnosti i za naša stanja, pa molimo ga uđel da nam oprosti i da učini, inša ono što smo kazali i ono što smo čuli na vagi dobrih dijela svih nas i da nas pouči našoj vjeri. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairal jazaa.